četvrtkom. Godine 1665. Britansko otočje zahvatila je jedna od posljednjih velikih epidemija kuge. Kako bi se spriječilo širenje bolesti, zatvorena su sve učilišta. Među njima bio je i Trinity College u Cambridgeu. Kući je tada otišao i Isaac Newton, tada 23-godišnjak, koji je došao na Trinity College kako bi dobio diplomu iz prava. Na studiju se susreo s Galilevim tumačenjem Kopernikovog planetnog sustava i s Keplerovim zakonima o kretanju nebeskih tijela. To ga je uputilo na studij fizike. Godine 1665. i 1666. koje će Newton provesti na obiteljskom imanju, bit će njegove najbolje godine. U tim će godinama doći do otkrića koje će promijeniti svijet, govori akademik Vladimir Par prije Njutna je većina tih, e, rekli bismo, stvari koje je on formulirao u jednu jedinstvenu teoriju, bila ili otkrivena ili naslučivana, e, tako da zapravo je on došao u vrlo plodni trenutak. Uvijek se to dešava u znanosti da se preduvjeti stvaraju i onda dođe jedan genijalni čovjek koji uspije na neki način sintetizirati, ujediniti sve ono prije njega, a ono gdje nešto fali, u oči gdje fali pa onda sam stvori. E, Newton je formulirao zakone gibanja u mehanici. E, ono što mi zovemo klasična mehanika, to je gibanje tijela pod utjecajem mehaničkih sila. Najljepši primjer za to je gibanje nebeskih tijela koji se gibaju pod utjecajem jedne sile, a to je sila gravitacije. E, Newton je formulirao zakone gibanja, klasičnog gibanja, povezao je te zakone sa uzrokom gibanja, a to je sila. To prije njega nije bilo poznato, dakle da se gibanje povezuje sa uzrokom, a to je sila. I formulirao je, odnosno stvorio je matematički okvir, matematičku teoriju u kojoj se svako gibanje može izračunati ako se zna koja sila djeluje na tijelo i ako se znaju osnovna svojstva tijela, prije svega masa tijela. E, prema tome, to je zaista revolucionarni korak. Vi znate neka tijela, znate sile koje među njima djeluju i primjenom te njutnove jednadžbe gibanja, te njutnove matematike, možete izračunati kako će se tijelo gibati. I to, ako znate sile za sva vremena, <laughs> možete izračunati u principu za sva vremena kako će se tijelo gibati. E, dakle, to je postavljeno na čisto znanstvenu osnovu problem gibanja. E, drugo, njegovo osnovni e, područje primjene je bilo gibanje nebeskih tijela. On je sad trebao formulirati koja to sila djeluje među nebeskim tijelima. I on je tu uveo e, teoriju gravitacije. E, mora se priznati da sam matematički oblik, to jest da ona opada sa kvadratom udaljenosti, da je to bilo poznato prije njega. Jer prije njega je nekoliko znanstvenika tvrdilo da sila koja djeluje među nebeskim tijelima opada sa kvadratom udaljenosti. Iz nekih teorijskih razloga u koje ne bih sada ulazio. Među njima je veliki engleski fizičar Hook. i onda je između Huka i Newtona nastala velika svađa ko zapravo ima prioritet u tom, toj gravitacijskoj sili. Međutim, Huk nije shvatio e, svu dubinu E, te gravitacijske sile, njezine primjene i naravno nije imao matematičku metodu da poznajući silu izračuna gibanja. Dakle, e, Newton je uveo gravitacijsku silu. Newton je postavio tri zakona gibanja, univerzalni zakon gravitacije, a zaslužan je za velika otkrića u optici. Postavio je osnove moderne matematike, mada je o tome vodio žučni spor s njemačkim filozofom i znanstvenikom Gottfieldom Leibnicom. U tom sporu oko toga tko je zaslužan za otkriće infinitezimalnog računa, Newton je tu pokazao i tamnu stranu svog karaktera. Mnogi su smatrali da je otjerao Leibnica u prijevremenu smrt. I drugi su znanstvenici osjetili Newtona u gnjev, ali ne samo oni. Godine 1701. Newton je postao upravitelj kraljevske komnice novca i mnogi su krivotvoritelji završili na vješalima. Ali Newtonu su jedinstveno mjesto u povijesti ipak osigurala njegova znanstvena otkrića – ona su mu priskrbila naslov najvećeg znanstvenika u povijesti. E, Newton je na jednom konkretnom području, a to je mehanika, pokazao da uzrok svim promjenama je materijalna sila. I ako se zna ta sila, onda se mogu izračunati te promjene. I to je na jednom konkretnom primjeru dokazao. Naravno da svi znanstvenici, svako u svom području, je bio jako zaintrigiran tim pristupom. Jer svatko se je pitao, ak je to moguće u mehanici, e, zašto to ne bi bilo moguće u medicini, zašto ne bi bilo moguće u biologiji, zašto ne bi bilo moguće u kemiji. I zapravo je on pokrenuo jednu lavinu e, prije svega prirodoznanstvenog načina mišljenja, da se taj prirodoznanstveni način mišljenja primijeni na sve prirodne znanosti. I naravno na tehniku i medicinu koje proizlaze iz prirodnih primjene primjernih znanosti tada još ne toliko na društvene znanosti. Ali rekao bih da kasnije taj Njutnov način mišljenja e, se je proširio koliko je to moguće na društvene znanosti. Sam bih rekao društvene znanosti su puno složeniji sustav jer ima puno više nepoznanica i faktora koji utječu, pa je to teže napraviti. Dakle, definitivno Njutnova slika svijeta e, se je postupno širila na sva druga područja sa manje ili više uspjeha. I mi još uvijek to pokušavamo sa manje ili više uspjeha proširiti. S time da je kasnije naravno došlo niz drugih koncepata koji su postavili neke prirodne barijere, granice Newtonovom pristupu, ali ona je suštinska ideja da postoje uzroci promjena. To su neke sile. Da se pomoću sile e, računa i daljna događanja, gibanja. E, taj Newtonov stav je naravno ostao. Ali moram reći da je sam u principu taj stav mnogo stariji. Eh, njega je prvi u 13. stoljeću formulirao jedan eh, Franjevac i znanstvenik Roger Bacon eh, koji je bio u jednom samostalnom u Škotskoj, bavio se znanošću i jasno je formulirao da bi to tako trebalo biti. Samo on to naravno nije znao kako napraviti, a Newton je to efektivno napravio. Ako Galileja spomenemo, Galilej je opisivao gibanja i upravo tu Newtonovu logiku primjenjivao na gibanja – Dakle, da opiše matematički gibanja, da ih može izračunati, provjeriti pokusom. Ali Galilej nije znao povezati gibanje sa uzrokom gibanja silom. Dakle, Newton je zaokružio e, taj, što bismo rekli, prirodoznanstveni pristup mehanici. Njutnova znanstvena revolucija i njegova slika svijeta kao mehanizma dovela je do potresa u duhovnim znanostima. Ako je svijet mehanizam i ako je svijet deterministički, onda poznavanjem uzroka i posljedica možemo riješiti sve tajne svijeta. Jednom kada se je reklo uzrok gibanja je sila, ako ja znam silu i znam svojstva tijela, mogu izračunati gibanje, onda je sasvim jasna filozofska konzekvenca da jednom kad znamo sile i situaciju u nekom početnom trenutku, što zovemo početne uvjete, da primjenom e, te njutnove znanstvene, prirodno-znanstvene filozofije možemo izračunati šta će se dalje događati. Da je svijet deterministički. Ako je mehanika deterministička, onda zašto ne bi bilo i e, sva zbivanja u svijetu deterministička i ljudska psiha deterministička. Sve je determinističko. Ako je sve determinističko, onda gdje je mjesto Bogu? To je ono poznato pitanje Napoleona E, Laplasu, jednom od velikih prosvjetiteljskih znanstvenika i velikih matematičara i fizičara, kad ga je pitao Napoleon, a, a e, kad, a, moramo reći, Laplace je do savršenstva doveo Newtonovu e, klasičnu mehaniku, pitao ga je Napoleon, a gdje je u toj vašoj teoriji mjesto Bogu? Onda je Laplace odgovorio, gospodine, ja ne trebam takvu hipotezu. Jer zaista, doslovno gledajući u Newtonovoj teoriji, ako bi ona zaista vrijedila do kraja, bez granica, onda zapravo je sve predodređeno. I čovjek, znanstvenik, jednog dana, kad bude dovoljno dobro poznavao sile, dovoljno dobro mogao mjeriti, dovoljno dobro znao računati, bi u principu sve za sva vremena mogao predvidjeti. Sve je predviđeno znanošću. Onda naravno nema mjesta Bogu. Naravno da te prosvjetiteljske argumente su mnogi filozofi prihvatili i to je bio glavni potica ili glavna baza materialističkoj filozofiji koja se razvijela sljedećih stoljeća. Naravno sve dok e, u 19. stoljeću, dok zapravo e, krajem 19. stoljeća, ali više u 20. stoljeću nije postalo jasno da Newtonova e, fizikalna teorija ima svoje konačne granice koje ne može prijeći. Danje znanstvena otkrića u 18. i 19. stoljeću potvrđivala su Newtonove zakone sile i gibanja. E, Newton je riješio taj, tu determinističku sliku svijeta i kako da ju operativno tretiramo u okviru mehanike. E, problem elektromagnetizma, dakle električnih i magnetnih djelovanja, je ostao otvoren. I u 19. stoljeću dolazi, eh, dolaze veliki znanstvenici koji se bave tim problemom od Ersteda, danskog fizičara, eh, Michael Faraday, engleski fizičar, do briljantnog škotskog fizičara Maxwella. Ono što je Newton napravio u mehanici, to je Maxwell napravio u elektrodinamici. On je sve objedinio znanja o električnim magnetnim poljima – pojavama i usput je onda nešta komade koji su falili sam još nadodao. Jedna od tih e, stvari jeste e, ono vrlo značajna i zato je to mi možemo e, radio putem radija prenositi ovo što govorimo je to da kad se električki nabijene čestice ubrzavaju bilo kad im se brzina povećava po iznosu, bilo kad im se mijenja smjer gibanja, da emitiraju elektromagnetne valove. To je u okviru te E, Maxwellove teorije izašlo. Prema tome ponavljam, Maxwellova teorija za električne i magnetne pojave odgovara Newtonovoj teoriji za klasična gibanja, dakle za gibanja tijela. Ali sve je u istom konceptu. Dakle, sve je u tom konceptu da je sve predvidivo, deterministički, sve se u principu može izračunati, samo ako smo dovoljno marljivi da sve izmjerimo na početku što treba, sve sile izmjerimo i onda dovoljno marljivi da računamo, sve je predvidivo. Zato e, Newtonova mehanika i Maxwellova elektrodinamika čine jednu cijelinu. Jednu cjelinu koja se zove klasična fizika u kojoj je sve deterministički predvidivo. Tome se naravno još kasnije pridodalo e, klasična termodinamika, dakle ova znanost koja uključuje naravno i to, toplinske pojave. E, ona uvodi i jednu statističku, jedan statistički element, ali u principu je isto dio tog potpuno predvidivog trojstva e, u fizici koju je započeo Newton, a završio Maxwell. E, krajem 19. stoljeća ta deterministička, klasična slika svijeta je u potpunosti izgrađena. I tako su krajem 19. stoljeća znanstvenici mislili da su blizu otkrića velike tajne svemira, da im je potreban još samo mali napor da se odgovori na sva pitanja. Neki su čak govorili da će u 20. stoljeću znanstvenicima biti dosadno, jer će sve već biti otkriveno. Jedan od velikih fizičara krajem 19. stoljeća je rekao pa mi smo sve u znanosti otkrili što se može otkriti. Više ne može se neke veće stvari otkriti. Sad samo trebamo biti marljivi i dovoljno točno mjeriti i dovoljno točno računati i na kraju će se sve objasniti. Sve pojave u svijetu će se objasniti. Pa vjerojatno i sve pojave u društvu će se objasniti tim pojmovima. To je e, da, mislim, mi danas ne budemo dogmatski previše raspoloženi. Vidite, to su znanstvenici vjerovali krajem 19. stoljeća. Jedan od fizičara koji će promijeniti znanost i potresti svijet je Werner Heisenberg. Rođen je 5. prosinca 1901. godine u njemačkom gradu Würzburgu. Heisenberg će svoju mladost provesti u sjeni Prvog svjetskog rata, koji će koštati života cijeli jedan narašta Europljana. Nakon poraza u ratu, Njemačka će kliznuti u kaos. U Bavarskoj će povratnici iz bojišta i nezaposleni izbaciti vladu i proglasiti Sovjetsku republiku Bavarsku. Heisenberg će s prijateljima stupiti u jedinice koje se bore protiv Sovjetske republike. Do 1919. godine Heisenberg će voditi vrlo slobodan, pustolovan život. Oni njegovi prijatelji bili su oslobođeni škole i vrijeme su provodili obavljajući kurerski posao za jedinice koje su se borile protiv Sovjetske republike Bavarske. U isto su vrijeme preko borbenih linija krijumčarili hranu za svoje izgladnjele roditelje. Nakon smirivanja prilika u Njemačkoj, Heisenberg se morao vratiti u školu. Za pouku iz grčkog njegov otac, sveučilišni profesor grčkog, dao mu je Platonove dijaloge, koje Heisenberg izučavao na tavanu škole. U to vrijeme počeo se interesirati za fiziku i matematiku. Pripremajući se za maturu, Heisenberg je u uvidio vidio prikaz atoma i molekula i on mu se učinio besmislenim. S prijateljem, s kojim je preko borbenih linija donosio hranu za izgladnjele roditelje, započeo je raspravu o prirodi atoma. To mu je zacrtalo životni put. Namjeravao je studirati matematiku ili fiziku. Njegov otac ugovorio mu je sastanak s profesorom matematike Lindemanom, koji je riješio problem kvadrature kruga. Lindemana sam posjetio na prvom katu sveučilišne zgrade, u jednoj čudnovato namještenoj mračnoj prostoriji. Prije nego što ću progovoriti s profesorom, primijetio sam kako na pisaćem stolu čuči pas crne dlake, što me podsjetilo na pudlicu u Faustovoj radnoj sobi. Crni četvrnožac pogledao me neprijateljski – Očigledno me je smatrao uljezom koji želi narušiti mir njegovog gospodara. Pomalo zbunjen, izložio sam svoju molbu, zastajkujući u govoru, i tek sam tada shvatio kako je moja molba neskromna. Lindeman, stari gospodin s bijelom bradom, očigledno je i sam osjećao tu neskromnost i laka razraženost koja ga je obuzela možda je bila razlog što je pas počeo užasno lajati. Gnjev životinje bio je sve veći, tako da je razgovor postajao sve teži. Lindeman me je upitao koje sam knjige proučavao. Spomenuo sam Vajlovo djelo Prostor, vrijeme, materija. Uz neprestani lavež crnog čuvara, Lindeman je okončao razgovor riječima Vi ste izgubljeni za matematiku. S profesorom fizike Zomerfeldom Heisenberg se lakše sporazumio. Ovaj ga je dočekao u svjetloj, lijepo namještenoj sobi i nakon razgovora Heisenberg je primljen na studij fizike. Werner Heisenberg se kao mladić šulja oko pobunjeničkih jedinica po Minhenu, svojim roditeljima donosio hranu preko borbenih linija, s 22 godine doktorirao fiziku, a u dobi od 31 godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Godine 1925. Heisenberg će započeti veliku revoluciju u fizici. Te će godine formulirati svoje čuveno načelo neodređenosti. Možda je jedan napad peludne groznice zaslužan za otkriće načela koje će cijelu fiziku okrenuti na glavačke. Krajem svibnja 1925. obolio sam od peludne groznice, pa sam morao zamoliti Maksa Borna da me na 14 dana oslobodi obveza. Otputovao sam na otok Helgoland, da bih se na morskom zraku, daleko od rastvalih žbunova i livada, izliječio od te groznice. Stigavši na Helgoland, svakako sam svojim natečenim licem ostavljao poprilično jadan utisak, jer je gazdarica kod koje sam iznajmio sobu primijetila da sam se vjerojatno prošle večeri potukao, ali će me ona izliječiti. Na Helgolandu Heisenberg će postaviti svoje čuveno načelo neodređenosti. S tim načelom mogao je otići samo na jedno mjesto. Bila je to Danska gdje jedan čuveni danac vodio institut za fiziku. Bio je to Niels Bohr. Nils Bohr rođen je u Kopenhagenu 7. listopada 1885. godine. Njegov otac Kristijan bio je profesor psihologije na sveučilištu i bio je poznat po svom radu na proučavanju disanja. Njegova majka Ellen Adler bila je podrijetlom iz ugledne obitelji s jakim vezama u bankarskim i parlamentarnim krugovima. U takvoj su se obitelji Borovi znanstveni interesi i sposobnosti, koji su rano došli do izražaja, mogli nesmetano razvijati. Za vrijeme studiranja na Kopenhagenskom sveučilištu Bor je dobio zlatnu medalju Kraljevske danske akademije za rad o površinskoj napetosti vode. Niels Bohr doktorirao je 1911. godine i uputio se na Cambridge kod istaknutog fizičara J.J. Thompsona. Bohr i Heisenberg okrenut će svijet na glavaške. Oni su zajedno sa svojim kolegama i prijateljima stvorili kvantnu fiziku. Na prijelazu između 19. i 20. stoljeća tri pukotine su uočene. E, jedna pukotina je bila ta što je bilo nekih pojava na razini atoma koje ta klasična e, teorija nije mogla objasniti. Prije svega to je elektromagnetno zračenje zagrijanih tijela. Recimo, vi zagrijete ploču električnog štednjaka, ono vidimo, ako je jako zagrijeno, ona se zacrveni, ona emitira elektromagnetno zračenje, najvećim dijelom toplinskog, osjetimo ga na koži. To se može razložiti po valnim duljinama, ali ono što se dobije, kak je energija raspoređena s valnim duljinama, to se nije moglo objasniti u okviru te klasične fizike. Dakle, to je jedan bio izazov. Drugi izazov je bio jedan efekt, fotoelektrični efekt koji, naravno, svi znamo u elektronici se masovno primjenjuje, kada svjetlost pada na neke materijale, onda iz njih izbija elektrone. To se isto nije moglo objasniti u okviru te klasične teorije. To su bile dvije pojave koje se nisu mogle objasniti. Njihovo objašnjenje je bilo rađanje kvantne fizike. Nove fizike koja vrijedi na razini atoma, samo na razini atoma, ali koja je potpuno drugčija od njutnove fizike. To je jedna nova paradigma kvantne fizike koja po prvi puta nagriza determinizam jer u njoj doduše i dalje svaki račun je ono jednoznačan deterministički, ali interpretacija rezultata ne. Jer taj račun točno kaže dogodit će se ovo sa ću recimo 90%, ali ono sa vjerojatnošću 10%. Je li ja za pojedini slučaj možu reći da će se dogoditi ovaj događaj A koji ima 90% ili B koji je 10%? Ne mogu. Dakle, ta kvantna fizika iz sebi, koja vrijedi na razni atoba, u sebi ima ugrađene e, već neke statističke, statističke nedeterminiranosti. Jedan je dječak, kada mu je bilo pet godina, vidio čudo, magnetski kompas – Igla kompasa vođena nekom nevidljivom silom neumoljivo je pokazivala sjever. To je dječaka uvjerilo da nešto mora biti iza svih stvari, nešto duboko sakriveno što upravlja svim stvarima u svemiru. Taj je dječak bio Albert Einstein. Albert Einstein rođen je 14. ožujka 1879. godine u njemačkom gradu Ulmu. Već sljedeće godine obitelj se seli u Minhen, gdje njegov otac Herman i stric Jakob otvaraju malu električnu centralu – Prema obiteljskoj legendi, mladi Einstein sporo govorio, promišljajući što će reći. Sestra mu je bila začuđena njegovom koncentracijom i upornošću dok je slagao kuće od karata. Stric je poticao njegovu znatiželju poklanjajući mu knjige iz fizike i tehnike. S 12 godina oduševio se Euklidovom geometrijom i odlučio da će riješiti veliku zagonetku svijeta. Međutim, njegov uspjeh u školi nije ničim davao do znanja da će on riješiti tu veliku zagonetku. Učitelji su mladom Einsteinu savjetovali da napusti školu. On je poslušao njihov savjet i pridružio se svojoj obitelji u Italiji i tamo je provodio vrijeme šetajući i razmišljajući o stvarima koje su ga zanimale. Jedna od Einsteinovih omiljenih knjiga bila je Narodna knjiga o prirodnim znanostima, u kojoj se na prvoj stranici opisivala fantastična brzina svjetlosti. Znanstvenik Karl Sagan u knjizi Kozmos navodi neka od razmišljenja koje su možda mučila mladog Einsteina i kasnije promijenila svijet. Zamislite da vozim bicikl prema vama. Približavajući se jednom križanju, gotovo da sam se sudario s jednom konjskom zapregom. Razmislite sada ponovno o ovom događaju i zamislite da se i bicikl i zaprega kreću gotovo brzinom svjetlosti. Ako se nalazite s druge strane križanja, nasuprot biciklu, onda se zaprega kreće pravim kutem u odnosu na vašu doglednicu. Mene vidite u odbijenoj sunčevoj svjetlosti kako idem prema vama. Zar u tom slučaju moju brzinu ne bi trebalo dodati brzini svjetlosti? što bi za posljedicu imalo da moja slika stigne do vas znatno prije nego slika zaprege. Zar me u tom slučaju ne biste vidjeli kako naglo krećem prije nego što spazite da je zaprega stigla do križanja? Možemo li zaprega i ja stići do križanja istodobno, iz moje točke gledanja, ali ne i iz vaše? Mogu li za izbjeći sudar sa zapregom, dok biste me vi vidjeli kako skrećem oko nepostojeće prepreke, a zatim radosno nastavljam voziti bicikl prema gradiću Vinči? Iz ovako elementarnih pitanja Einstein je izveo temeljito prekrajanje svijeta. Doveo je do revolucije u fizici. Einstein se zaposlio u švicarskom patentnom uredu. Taj će činovnik švicarskog patentnog ureda 1905. zaprepastiti svijet svojom specijalnom teorijom relativnosti i započeti veliku revoluciju u znanosti kojom je uzdrmao naše shvaćanje vremena, prostora i svijeta. Druga je teorija relativnosti. Einsteinova teorija relativnosti, ali mora se priznati čiju osnovu su prije Einsteina napravili Poincaré, eh, prije svega Poincaré i, eh, i eh, Lorenz. Einstein je zapravo sintetizirao to što su ovi prije njega napravili i zapravo imao hrabrost da je rekao da one pojave koje se tu pojavljuju, produljivanje vremena, skraćivanje duljina, da je to stvarno. A zapravo je uzeo njihove formule. Sve Einsteinove formule su prije bile poznate i zato su ovi bili ogorčeni na njega jer su ovaj, E, mislili da ih je on de facto malo pokrao, jel, a nije nigdje citirao. A on je tvrdio da nije znao za njihove radove, ali kasnije poznato je da su pronađeni nakon što je umro u nekim njegovim ladicama prašnjavi kopije ovih radova. Uglavnom, teorija relativnosti je veliko, je velik jedan znanstveni proboj, prije svega u relativiranju e, fundamentalnih pojmova prostora i vremena, a osim toga omogućuje razumijevanje nekih pojava u slučajima kad su brzine jako velike, kad su mase jako velike, dakle prije svega neka svemirska gibanja. Mora se priznati za zemlju. Teorija relativnosti nije od nekog većeg značenja. Dakle, svi biološki procesi, to teorija relativnosti nema nikakvog utjecaja. Svi kemijski procesi nema utjecaja. Dakle, tek kad se ide na velike energije, velike brzine, kao recimo gledaš što se događa unutar atomske jezgre, gledaš što se događa u crnim rupama u svemiru, u kvazarima, nuklearni procesi u unutrašnjosti zvijezda koji stvaraju energiju, e, recimo postanak svemira velikim praskom, onda je važna ta teorija relativnosti. Svijetom je kružila anegdota o fizičaru kojega je jedan novinar pitao je li istina da samo tri čovjeka na svijetu razumiju teoriju relativnosti. Fizičar je nakon dužeg razmišljanja odgovorio – Pokušavam se sjetiti tko je treći. Einsteinovo otkriće o relativnosti prostora i vremena, o zakrivljenosti prostora, izmijenili su fiziku i prirodne znanosti. Iz teorije su proizlazili i mnogi zaključci koji su se činili paradoksalnima, na primjer dilatacija vremena. Putujući brzinama bliskim svjetlosti, jedva da biste uopće starili. Ali bi zato vaši prijatelji i rođaci koje ste ostavili kod kuće starili uobičajenim tempom. Kada biste se vratili iz relativističkog putovanja, kakva bi samo razlika bila između vas i vaših prijatelja. Oni bi u međuvremenu ostarili za desetljeća, dok vi uopće ne biste bili stariji. Ali te dvije teorije koje su promijenile svijet došle su u sukob. Prema Heisenbergovom načelu neodređenosti, mjesto i momentum čestice ne mogu se precizno odrediti. Uz Borova načela korespondencije i komplementarnosti, ono je srušilo staru fiziku i njezin determinizam. Više se nije moglo nadati da je, ako su poznati svi podaci, moguće odrediti položaj i brzinu svakog tijela. Uz to eksperiment, nepogrešivo sredstvo za utvrđivanje istinitosti neke teorije, više nije bio tako nepogrešiv. Sve te postavke kvantne teorije unijele su među fizičare nemiri sukobe. Erwin Schrödinger, fizičar koji je dao veliki doprinos kvantnoj fizici, na jednom od rasprava s Nilsom Borom uzviknuo je da ako se već mora ostati na tim kvantnim skokovima, onda on žali što se uopće petljao s tom kvantnom teorijom. Schrödinger je razočaran smjerom kojim ide fizika krenuo u svijet biologije i dao možda ključan doprinos otkrivanju DNA molekule. I drugi su fizičari žestoko kritizirali to načelo. Najglasniji kritičar bio je Albert Einstein, koji je započeo znanstvenu revoluciju koja je dovela do kvantne fizike i načela neodređenosti. Einsteinu je smetala nesigurnost koju je donosila kvantna fizika. U pismu fizičaru Maxu Bornu Einstein je napisao Kvantna mehanika je sigurno veličanstvena, ali unutarnji glas mi govori da to još nije prava stvar. Ta teorija mnogo nam govori, ali nas stvarno ne približava tajni starog. Ja sam u svakom slučaju uvjeren da se on ne kocka. Fizičari su pokušali pomiriti dvije teorije na dva kongresa u Solveju, ali od pomirenja nije bilo ništa. Einstein i Bohr vodili su žestoke rasprave. Werner Heisenberg u svojoj autobiografiji opisao je te rasprave. Einstein je svoje životno djelo posvetio istraživanju onog objektivnog svijeta fizikalnih zbivanja, koja vani u prostoru i vremenu proteču nezavisno od nas, po čvrstim zakonima. Matematički simboli teorijske fizike trebali su preslikati taj objektivni svijet i samim time omogućiti predviđanja o njegovom budućem ponašanju. A sada se tvrdilo da, ako se spustimo do atoma, takvog objektivnog svijeta u prostoru i vremenu uopće nema. Einstein nije bio spreman dopustiti da mu se tlo izmakne ispod nogu. I kasnije u životu, kada je kvantna teorija već odavno postala čvrsto utvrđen sastavni dio fizike, on nije mogao izmijeniti svoje stajalište – Kvantnu teoriju htio je uvažiti kao privremeno, ali nikako kao konačno rješenje atomskih pojava. Bog se ne kocka. To načelo bilo je za Einsteina nepokolebljivo utvrđeno i on nije dopuštao da ga itko uzdrma. Niels Bohr je na to mogao samo odgovoriti, ali ipak nije na nama da Bogu propisujemo kako da upravlja svijetom. Osobina kvantne fizike je ta da mi u teoriji možemo u principu točno izračunati vjerojatnosti kolike su da se nešto desi. Ali ne možemo za svaki pojedini slučaj reći šta će se desiti. Nego možemo reći u ovoj situaciji 99,9% vjerojatnosti da se desi događaj A, ali 0,1% vjerojatnosti da se desi događaj B. I sad ako vi imate milion slučaja, onda je to sasvim jasno šta će se dogoditi mislim, <laughs> zaista, ne znam, 999 tisuća događaja će biti događaj A, jedna tisuća će biti događaj B. Pa možete zanemariti te događaje B. Ali ako se radi o jednom pojedinom slučaju, onda zaista vi ne znate šta će se dogoditi. Evo, to u tom statističkom smislu je e, gubljene prediktibilnosti u kvantnoj fizici. E, jedan dio te pravilnosti zapravo se izražava takozvanom Heisenbergovom relacijom neodređenosti ali ja bih rekao to je ono gotovo zastarjeli način izražavanja toga. To se je nekad tako izražavalo. Danas mi to izražavamo pomoću takozvane valne funkcije. Mi kažemo sustav je opisan valnom funkcijom. Pa recimo čovjek bi bio opisan skupom valnih funkcija svih atoma, odnosno molekula od kojih se sastoji. E, ta valna funkcija je sva znanstvena informacija koju možemo imati. Ali ta valna funkcija ne kaže točno šta će se dogoditi nego kaže vjerojatnost da je elektron u nekom točki ovolka, da je u nekoj drugoj točki u istom trenutku je ovolka. Vjerojatnost da dođe do nekog procesa je ovolka, recimo fiziološkog procesa u mozgu. A vjerojatnost da dođe drugog procesa je ovolka jer to su procesi među atomima. Dakle, nema više determiniranosti nego samo statistička determiniranost. Ali ponavljam, statistička determiniranost i dalje postoji. Dok deterministički kaos kaže da nikakva determiniranost ne postoji. Dakle, kvantna fizika sa relacijama neodređenosti, sa valnom funkcijom je djelomično napuštanje determinizma u smislu da determinizam i dalje postoji za statističke vjerojatnosti, ali ne postoji za pojedinačne događaje. Deterministički kaos potpuno napušta e, determinizam, ali omogućava da se znanstvenim metodama izračuna kak da iz tog iz tog, da kažemo, eh, nedeterminističkog režima skočite u deterministički. Za Einsteina, ali i za mnoge druge ljude, kvantna fizika značila je kraj sigurnosti koju je donosila klasična fizika. Na svijetu, nakon kvantne fizike, ništa više nije bilo isto kao nekada. Eh, u, uglavnom, eh, dakle, kvantna fizika je takva. Naravno, kak si sad mi to zamišljamo? Pa ako zamišljamo da je elektron kao osnovna čestica građe, građe tijela ili atomske izgrade, da je to nekakva kuglica, onda to ne možemo razumjeti. Jer ako je kuglica, onda ona se giba na neki način, a ovdje nema putanja. Kuglica ima putanja. E to znači taj elektron, te osnovne čestice od kojih se grade atomi u našem tijelu, nisu čestice. A šta su? One su nešto za što mi nemamo iskustva našim osjetilima. Jer našim osjetljima mi samo raspoznajemo da se nešto giba kao čestica, kad bacim loptu, ili da se nešto giba val, val na površini vode. To su dva potpuno odjeljena načina gibanja. E sad vidite, na razini atoma tvar se ne ponaša na taj način kao u ovom svijetu dostupnom našim osjetljima, Nego na jedan potpuno drugi način. Gdje tvar, dakle osnovni element, osnovni element tvari, nazovim ga osnovni objekt tvari, se ponaša u nekim aspektima kao da je to čestica, a u nekim aspektima on isti se ponaša kao da je val. To je nama potpuno strano. To je nešto na što mi nismo naviknuti, o čemu mi nemamo iskustva, a mi smo ograničeni mislioci. E, mi imamo naše zorove već iz ranog djetinjstva. Sad kad neko nama kaže, znaš, elektron ti nije čestica, nije val, nego je nešto, neki je sličan čestici, neki u sličan valu ja to ne mogu razumjeti, nitko to ne može razumjeti. Pa zato ni Einstein to nije volio takve slike. Ali, eto, priroda na razini atoma je takova i time daje nama ključna ograničenja. Naravno, druga ključna ograničenja dolaze od determinističkog kaosa koji kaže ne samo na razini atoma, nego u svim pojavama, recimo e, klimatske promjene gledaš da li će za mjesec dana biti kiša ili sunce. Jel znanost može reći? Ne može i nikad neće moći reći. Jer za te klasične njutnove jednadžbe ulaze u režim determinističkog kaosa. Naravno da to za filozofsku interpretaciju ima bitne posljedice. Jer e, naš položaj u svijetu, e, naše razumijevanje svijeta, pa konačno i naša samosvijest su time bitno, bitno ograničene. E, daljni razvoj znanosti, porekao bi daljni razvoj filozofije, pa i daljni razvoj teologije sigurno će E, znatno, znatno promijeniti naš osjećaj e, o toj stvarnoj situaciji. Ali granice ljudske spoznaje su potpuno jasne. U drugoj polovini 20. stoljeća došla je treća velika revolucija u znanosti. Godine 1960. meteorolog Edward Lorenz radio je na problemu predviđanja vremena. Imao je kompjuter s 12 jednadžbi koje su trebale dati model vremena. Te jednadžbe nisu mogle dati točnu prognozu, ali teoretski one su mogle predvidjeti kakvo bi vrijeme moglo biti. Jednoga dana 1961. godine Lorenz je htio ponovno vidjeti jednu sekvencu. Kako bi uštedio vrijeme nije krenuo od početka, već od sredine sekvence. Unio je brojeve iz prethodnog ispisa iste sekvence u jednadžbu i ostavio kompjuter da računa. Kada se nakon jednoga sata vratio, imao je što vidjeti. Sekvenca je završila posve različitim rezultatom. Na kraju je Lorenz otkrio što se dogodilo. Kompjuter je u svojoj memoriji čuvao brojeve do šest decimalnih mjesta. Kako bi uštedio na papiru, Lorenz je brojeve ispisivao samo do tri decimalna mjesta. U originalnoj sekvenciji broj je bio 0,506127, a Lorenz je utipkao samo 0,506. Prema svemu što se dotada znalo, tri decimalna mjesta trebala su biti dovoljna. Nova je sekvenca trebala biti vrlo slična onoj staroj. Znanstvenik se smatrao sretnim ako su njegova mjerenja bila točna do tri decimalna mjesta. Četvrto i peto decimalno mjesto, koje je onako teško bilo izmjeriti, nisu trebala značajno izmijeniti rezultat eksperimenta. Lorenz je pokazao da to baš i nije tako. Tako se došlo do takozvanog leptirovog efekta. Mahanje krila nekog leptira danas proizvodi malenu promjenu u stanju atmosfere. Nakon nekog vremena, ono što atmosfera zapravo radi razlikuje se od onoga što bi radila. Tako, za mjesec dana, tornado koji bi možda uništio indonezijsku obalu nikad se ne dogodi. Ili možda onaj tornado koji se nije trebao dogoditi opustoši neku drugu obalu. Tako je došlo i do treće velike revolucije u fizici, do teorije kaosa. I treće što je uzdrmalo E, Newtonov klasični koncept svijeta je bila teorija e, determinističkog kaosa. E, mora se priznati još krajem 19. stoljeća je Poincaré, veliki francuski fizičar i matematičar, bez kompjutera uspio napipati to da ako on ima tri nebeska tijela koja djeluju međusobno gravitacijskom silom, dva su kao dvojne zvijezde. Dakle, ono, gibaju se po kružnici, jel, ali e, ono na suprotnim stranama te kružnice. I sad treće tijelo je poput neke male zvijezde ili nekog planeta koji uđe u to. To vam je otprilike kao ono, ako gledate rad zvijezda kad vidite dva sunca na nebu. Jel? Onda u tom pokarevom modelu bi se vidjela dva sunca. I sad to treće tijelo pod utjecajem ta dva sunca kako bi se gibalo. I on je to gledao i probao pješice i otkrio je da zaista za neke e, mase i neke početne brzine on dobiva da je potpuno nepredvidivo kako će se to tijelo gibati. E, malo promijeni e, beznačajno promijeni neku početnu brzinu, dobije potpuno drugi način gibanja. Dakle, beznačajno mali uzrok potpuno će promijeniti gibanje, prema tome njegov je zaključak, pa u tom modelu, u takvoj situaciji uopće se ne može izračunati gibanje. Vidite, tu je taj paradoks bio. Primjenom Newtonovih jednadžbi u nekim slučajevima nastaje situacija u kojoj se gibanje ne može izračunati. Makar vi imali jednadžbe, makar vi znali računati, makar imali, ma ne znam kako, dobre, brze metode e, računanja, kao recimo danas najveće superkompjutere, vi ne možete doći do rješenja te jednadžbe. Jer je ta osjetljiv ekstremno osjetljiva ovisnost na bilo šta, recimo na kompjutersku preciznost, a svaki kompjuter ima konačnu preciznost. Izvredno velika osjetljivost na male, beznačajne pogreškice u mjerenjima, a svako mjerenje uvijek ima neku malu pogreškicu koja je beznačajna za nas, ali u ovim uvjetima postaje ključna. E to je, vidite, interesantno da je to Poincaré već na prijelazu 19. u 20. stoljeće naslutio, ali naravno nije imao kompjuter, nije mogao dalje ići. Tek krajem 20. stoljeća, u drugoj polovici i krajem 20. stoljeća, su znanstvenici, moram reći, ne znajući gotovo za Poincaréov rat, jer on je bio, mm, nije bio zapažen, jer su svi naravno skočili na kvantnu fiziku i teoriju relativnosti, svi su se time bavili, svi su napustili E, bavljanje e, onom klasičnom Newton fizikom jer im to više nije se činilo interesantno. Znate, moda je vrlo značajan poticaj u znanosti i negativan, rekao bih. Pa i danas u znanosti. Nešto je postoje moderno i svi onda skaču na to. U znanosti je puno bolje da se na širokom frontu stalno ide. Nikad je nepredvidivo gdje će staj iskrsnuti u kojem trenutku. Ali uglavnom moda je bila to i zbog te mode nije slijeđena ta Poincareva ideja. Jedino e, je pronađen u jednom Einsteinovom radu koji je bio gotovo nepoznat tamo iz 1932. kad Einstein, koji naravno je bio e, njutnovac po svom duhu, on je teorijom relativnosti ograničio njutnovu teoriju za velike brzine, ali je i dalje bio pristalica determinizma. On je u jednom radu napisao na kraju članka onak malo ciničan, e, ciničnu rečenicu. To je tako kao što sam ja ovdje izveo i dokazao osim ako možda gospodin Poincaré ipak nije imao pravo. Dakle, crv sumnje ga je mučio. Kvantna fizika nije samo svojim postavkama preokrenula svijet na glavačke. Ona je dovela i do velikih tehnoloških otkrića koje su promijenila svijet to je kvantna fizika. Ona je 1927. već bila izgrađena i onda se je primjenjivala na kemiju, zapravo je objasnila kemiju, e, objasnila je periodni sustav elemenata, kemijska svojstva, valencije. E, dakle, to je ogroman uspjeh u kemiji koja je primjena kvantne fizike imala, zapravo je objasnila kemiju. E, zatim ta kvantna fizika se počela primjenjivati na biologiju i medicinu, ali sa manje uspjeha. Međutim, neke rezultati primjene na medicinu i biologiju su fascinantni. Rezultat primjene tih kvantno-fizikalnih, te, te kvantne fizikalne teorije na biologiju i medicinu je otkriće DNA molekule, to jest otkriće moderne genetike. Što je otkriveno tim fizikalnim metodama? Vrlo jednostavno. E, fizičari su pomoću kvantne fizike e, uspjeli dešifrirati što se događa ako se rengenske zrake puste na molekulu, pa onda one se rasprše, jel, kao što nam ono je ogib, jel. I sad iz te slike, nakon što one prođu, raspršene slike, se može rekonstruirati koji su atomi i kako su raspoređeni u toj molekuli. Jedan od primjena toga je jedna fizičarka britanska napravila, Rosalinda Franklin, E, oko 1954. godine, time da je to napravila sa smrznutom, sa smrznutom DNA molekulom koja je, kao što znamo, u kromozomu i u ljudskom kromozomu i ona je uspjela dešifrirati, a znalo se da je tu uključena ta nasljednost i uspjela je otkriti glavninu strukture te DNA molekule, u kojoj su neke manje molekule, četiri određenog, četiri različitih tipa, u određenom redoslijedu kao šifra poredane. I ta šifra zapravo e, daje informacije e, kako da se e, odvijaju fiziološki procesi u ljudskom tijelu. Recimo komad šifre od jedno dvadesetak tisuća, tridesetak tisuća daje točnu instrukciju kako da se stvori jedna molekula jedne određene bjelančevine. Takva grupacija tih šifri koja daje formiranje određene bjelančevine se, kao što znamo, zove gen. E, prema tome, genetika je rođena primjenom te kvantne fizike. Nakon Rosalinde Franklin su zapravo pa ona je već vidjela da je to neka spirala, da su te, ti atomi poredani u molekuli u obliku spirale. Međutim, kasnije su Watson i Crick, pa de facto najvećim dijelom pažljivijom analizom njezinih rezultata otkrili da spirala nije obična, nego da je dvostruka. Dvostruka zavojnica, je li to je ta DNA molekula koja je nosilac nasljednih svojstava. Godine 1907. američka kompanija AT&T pozvala iz mirovine svog bivšeg predsjednika Theodora Weila kako bi pomogao braniti AT&T od nasrtljive konkurencije. Weilovo rješenje bilo je transkontinentalna telefonska služba. Transkontinentalnu liniju omogućile su vakumske cijevi, koje su duž linije pojačavale signal. Ali vakumske cijevi bile su nepouzdane, trošile su previše energije i stvarale su previše topline. Trebalo je neko novo rješenje. Godine 1945. na čelo istraživačkog tima koji je trebao riješiti taj problem došao je fizičar Bill Shockley. On je u tim pozvao teoretskog fizičara Waltera Brataina i eksperimentalnog fizičara Johna Bardina. Ta trojica su 1947. godine svijetu podarila možda najveći izum 20. stoljeća, tranzistor, a za sve je bila zaslužna kvantna fizika. Drugi rezultat kvantne fizike koji je također predodredio zbivanja u 20. stoljeću, osobito u 21. stoljeću, to je e, otkriće poluvodičke fizike i glavni rezultat poluvodičke fizike otkriće tranzistora. E, tranzistor to je srce kompjutora. U čipu zapravo imamo na milijune tranzistora. Tranzistori su izvanredno brze sklopke koje se mogu kontrolirano i fantastično brzo i fantastično jeftino uključivati i isključivati – a e, upravo se funkcioniranje kompjutera zasniva, ono znamo, na binarnom sustavu, sve se svodi na brojke 0 i 1, E sad nula je nema struje u nekom krugu, jedan ima struje, to su ogromni broj takvih krugova, sve se matematičke operacije, e, stvaranje baza podataka, sve manipulacije se svodi na te nula jedan, ima struja, nema struje, a to se sve uključuje i isključuje pomoću tih tranzistora. A osim toga, ti poluvodički tranzistori zasnovani na kvantnoj fizici se mogu minijaturizirati. Tako da ih na površinu 1 cm kvadratni možete, možete smjestiti nekoliko miliona. Zato su kompjuteri mali, jeftini E, lako dostupni, efikasni. Sa elektronskim cijevima jedan, jedna danas osobno računalo kao Pentium bi bilo veliko da je u cijelu zgradu radio televizije bi popunilo s tim elektronskim cijevima i svake sekunde bi se neka kvarila. Dakle, potpuno neoperativno i grozno skupo bi bilo. Revolucije u fizici razbile su sigurnost starog svijeta. Naša predržbe u prostoru i vremenu i vjera u znanstvenu spoznaju i pouzdanost eksperimenta kao jedinog načina provjere naših znanstvenih spoznaja više nikada neće biti iste. Ali svijet je za uzvrat dobio nešto puno važnije od starih navika i spoznaja, govori akademik Vladimir Par. Ali ima tu i dobrih stvari, vidite. E, poznato je da Leninovi neki komesari su maštali o inženjerima ljudskih duša, oni će upravljati ljudskim mozgovima, čovjek je smatran robotom, vi ćete čovjeku točno dati instrukciju šta voli, šta ne voli, šta smije misliti, šta ne smije misliti. Ljudska kreativnost se može kontrolirati, ljudska misao se može kontrolirati. To je u skladu s njutnom fizikom. Ali sad dođe kvantna fizika koja prvo statistički ograničuje zbog tih atomskih procesa u mozgu. Dolazi teorija determinističkog kaosa koja kaže ha, to ti je sustav od uh, koji stotinjak milijardi neurona, malih električnih elemenata povezanih u sustav, ali taj sustav u principu nije deterministički, nego su procesi u mozgu, u režimu determinističkog kaosa. A onda je odgovor jednoznačan. Taj sustav nije deterministički, nikad neće biti deterministički i ljudska sloboda, sloboda ljudskog mišljenja, ljudskog uma je za sva vremena zagarantirana. To je dobra vijest. Povijest četvrtkom.